kiel plantoi successes pitas froston. Quan cam la climato pli varmigas sur la tuta tero, cae tia la vintroi farigas mal pli frostai, la vintra frosto tamen restas problemo por homoi en la concernai regionoi. Negio, cae glazio, ne nur por bestoi estas defio, sed ancau por plantoi, Biologoi nun esploris la mecanismon per kiu plantoi protectasin contrau acra frosto. Ciam minacas la unua frosto, la homo protectas sian medion contra la vintro. Ne isolitai aquotuboi estas secigatai, estas controlatai la glatz visai instalajoi de automobiloi, estas changiatai La pneuoi. Cion entreprenas flor plantoi por adaptigi alla frosta sezono? Tion nun prescribas esploristoi en Washingtono. Dum la curo della evoluzio, ec estis diversae mecanismoi ciui protectas plantoin contrau frosto. Temperaturoi sub 0 gradoi Celsiuso estas por flor plantoi de fio. Frosto povas damagi ilian texajon. La aquo veinoi povas blocigi per aer bulboi, char la aquo glaciigas cae redegelas. Origine la tiel nomatai angiospermoi, kiel oni ancaunomas flor plantoin, estis heimetsai en varmai medioi. Iom post iom la plantoi tamen ancau adaptigis al pli malvarma climato. Per genealogia analiso, la esploristoi nun povis reconstrui cia maniere tio estis ocasinta. La unuae flor plantoi posedis truncon au longan tigon. Unue multae plantoi evoluis directe al herboi. Gravai partoi tiam trovigis protectitai contra frosto sub la grundo. Cio crescis super la grundo, tio formortis, dum la malvarma sezono. Per tia adaptigio la plantoi estus ancau povintai antauen iri en pli malvarmain regionoin. Pluai adaptigioi al frostai vintroi resultis nur pli malfrue, dum la curo de la evoluzio. Al tio appartenas la degeto de la folioi, kiel ni tion conas de foliarai arboi, cae frost-resista construo de la transportai veinoi. Tiui conduciloi farigis pli cae pli malvastai, cae tiel ce glaciigio cae degelo ne plu povis formigi aer bulboi. Tiain malvastain veinoin possedas exemple coniferoi, ciui daure restas verdai, ancauce malaltai temperaturoi. La esploristoi por sia studajo estis i datumoin de prescau quindec mil angiospermoi cae comparis ilin cun genealogia schemo, qui amplexas pli ol tridec mil spezioin. Gis nun ni ne havis completan imagon pritio, kiel tigo cae folioi adaptigis al malvarmai temperaturoi, diras esploristino. La genealogia analiso permessas nun envidi kiel cae kie tio estis occasinta dum la curo de la evoluzio.